Angelu kanbo bokale edo endaiako asuanta zonbaitzu agertu dira aurten handi irurogeita lau kolektiboak deitu zuen itzordura bere barometroaren behi emaiteko. Bertan, 2008 urteko emaitzak eman dituzte, Orotara, bos mila biztan baino gehiagoko hogeita bi egi xailkatuz eta nota onena okanduena azparne izan da Pascal Andia Zabal handi irurogeita lau elkarteko kidea. Azparne, angelu, ziburu, eh, urruina, endaia, senpere, eh, ordie, ikusten da eskualeriko aldeko gehienak ordiela eta beharnekoak uh, pixkat uh, gieratu diela. Bertzenaz, aurten uh, konten giraz, zenta erriak etorri diek. eta eta ezan du guain goitza sumatzeutela eta nahi dutela goekin lanianari. Endaiana adibidez, seroski hartzen da gaia eta azpi egituren egokitzeaz gain, hitz orduak antolatzen dituzte elbarrituei zuzenduak, Martin Anzolekuona endaiako autetxia. Il faut aussi prendre en considération euh, l'accessibilité des personnes en situation de handicap au niveau de, du sport, de la culture. C'est pour ça que depuis maintenant 4 euh, ans, nous euh, proposons aux endaiés euh, une semaine endaiée du handicap. Barometroaren helburua ez da errien epaitzea, baina erri batzuek beren burua defenditzen dute, haien iduriko dirua jasoien gatik ez dira ongi lui Louis Darrio Rouge bokaleko asuanta entzuten dugu. Ce qui est compliqué, c'est qu'au Buko, euh, on a des bâtiments publics qui sont anciens et le fait de les rendre accessibles crée des contraintes techniques et, financières. Et on est obligé de, de faire appel à des entreprises extérieures pour notre travail et ça coûte très cher. Kanbon gauza bera, medio eta denbora eskasa dute, baina gauza konkretuak eginak izan dira azken amak urte hauetan. Henri Saint-Jean, Kanboko asuanta. On a quand même rendu tout le centre-ville accessible. On a supprimé tous les trottoirs. Même pour les malentendants, on a mis une boucle à la salle de cinéma. Il n'y a rien de difficile à mettre en place, si ce n'est qu'il faut avoir l'argent pour le faire et avoir le temps pour le réaliser. Eta jakin, 2008ko legeak finkatzen dituela ahalmen nuriko pertsunen eskubideak, hauen artean, irizgarritasuna.